Die profete Haga en Zacharia sien van het doel het boodskappe gebring vir die Judeers in Juda en Jerusalem. Die God van Israël wat oor die Judeers regeer, het hulle gestuur. Sere Babel sien van Sealtiel en Jesaja sien van Joosadak het toe weer begin om die tempel in Jerusalem te bouwen. Die profete van God was bij hulle en het hulle gehelp. Toen dit gebeur, het Tatenai, die gouverneur van west efraat en Setar Bosnai en die ander ambtenare is saam met hulle na die Jedeers toegekom en vir hulle gevra, wie het gesê julle moet hierdie tempel bou en sy dak opzet. Hulle het ook gevra, wie is die mensen wat hierdie tempel bou? Wat is hulle name, maar God het die leiers van die Jedeers beskerm. Hulle kon aanhou werk totdat Darius gehoor het wat gebeur het en hy besluit het dat hulle dit mag doen. Patenoi, gouverneur van West-Efraat, Sietar Bosnai en die ander hoë ambtenare in wes Efraat het vir koning Darius een brief gestuur. Hulle het vir hom vertel wat gebeur, hulle het geskryf, aan koning Darius, ons hoop dit gaan baie goed met jou. Ons wil het dat die koning moet weet dat ons na die provincie Jeda gegaan het. Ons het daar een groot tempel gezien. hulle bou die tempelse mieren van groot klip en hout. Hulle doen die werk goed en hulle doen dit vinnig. Ons het vir hulle leiers gevraagd. Wie het gesê jylle moet hierdie tempel bou en die muur reg maak? Ons het ook gevra wie die leiers is, zodat ons dit voor jou kan laat weet. Hulle het toe vir ons geantwoord, ons is dienaars van die God van die hemel en die aarde, en ons bou weer die tempel wat lang geleden hier gestaan het. Een groot koning van die volk Israël het voorheen die tempel gebouw en klaargemaak. Maar ons voorvaders het die God van die hemel kwaad gemaakt, en toe het hy die galder, koning Nebekadzar van Babel, laat wend in hulle. Nebekadzar het hierdie tempel verwoes en hy het die mense gevang en weggevat na die land Babel. Maar in die eerste jaar nadat Kores koning van Babel geword het, het hy gesê ontmoet hierdie tempel weerbou. Koning Kores het ook die gouden goed en zilvergoed teruggegee wat Nebekadzar weggevat het uit die tempel in Jerusalem. Nebekadzar het die goed in sy godse tempel in Babel gezet. Koning Kores het dit weggevat uit Dali tempel in Babel en hy het dit vir Sespasar gegee. Sespasar was die man wat hy gekies het om gouverneur van Juda te wees. Kores het vir Sespasar gesê, neem jullie goed en gaan sit dit in die tempel in Jerusalem. En jy moet kyk dat mense die tempel weer bou waar dit gestaan het. Hierdie Sespasar het toegekom en hy het die fundamenten van die tempel gebouw. Van daar die tijd af bou ons die tempel, maar ons is nog niet klaar nie. As die koning wil, dan moet jy nou iemand stuur om te kijken in die stoorkamers van die koning daar in Babel. Hij moet kijken of dit waar is dat koning Kores gesê het, hulle moet die tempel in Jerusalem weer bou, en dan moet jij voor ons laat weet wat jij besluit het.